Նախ ուրվանորությունների մասին համարոտ։ ԵԱՀԿ դիտարկումը Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման նպատակն է պահպանել բանակցությունների դինամիկան։ Քաշաթաղի շրջանում կայացել է ամառային առաջին զորակոչը։ Անտունելություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Արցախի նախագահը հանձնարարել է ստուգել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արցախում կատարած աշխատանքները։ Ստեփանակերտի բնական աղետների ստուժած շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքները շարունակվում են։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել եւ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն Այսօր Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Ակնա-Բարդա ճանապարհահատվածում։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ առաքելությունը դուր չի բերել իր առաջապահ դիրքերը։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպման նպատակն է պահպանել բանակցությունների դինամիկան։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումը նախատեսված է առաջիկա օրերին Բրյուսելում։ Քաշաթաղի շրջանում կայացել է ամառային առաջին զորակոչը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ռկոյանը։ Դեզորում շրջանային դինկոմիսարիացում Արաբոդյան արդեն գերուտեր է։ Շրջանի տարբեր բնակավայրերի, ծնողների, հարազատների, ընկերների ու բարեկամների ուղեկցությամբ դինկոմիսարիատը ներկայանում զորակոչները։ Զորակոչային բարձում ընդունում էին զինվորացու տղաներին, վերջնական տեսքի բերում նրանց հաստատքերը։ Դաշնի պետ կապիտան Հովանես Բայացյանը զրուցում է տղաներես։ Հետաքրքիր լուծում նրանց խնդիրներով։ Տեղեկացրեց, որ բոլորը արտականաց ներկայանում են եւ պատրաստ են դառնալու հայրենիքի զինվորը։ Սրբյանային զինվոր մայոր Ստեփան Հանջանյանը գոհ է աշխատանքներից։ Զորակոչը կազմակերպել է բավարար։ Տեղեկացրեց, որ բոլորն էլ անցել են բուժանում, առողջական խնդիրներ չունեն։ Վստահ է, որ մնացած զորակոչերը նույնպես լինեն բարձր կազմակերպած։ Բարձր է նաև զորակոչիների, նրանց ծնողների տրամադրությունը։ Ինչ որտեղ տխուր են մտազբաղ մայրերը, բայց բոլորն է գիտակցում են հայրենիքի զինվորը պետք։ Հաստատքերը կարգավորելուց վերջնական բուժումում անցնելուց հետո զորակոչիկներն արդեն զինվորի պես շարվեցին զինկոմիսարիատի միջազգում։ Շրջանային զինկոմը ողջունեց նրանց, շնորհավորելով հայոց սպանակի շարքերը համալրելու համար։ Տվեց խորհուրդներ՝ կարևորը լինել կարգապահ եւ ենթարկվել սպանակի կանոնին։ Ձևավորված ավանդույթով ստորակոչիները զինկոմիսարիատից հետո այցելեցին Բերձորի Արցախյան գոյամարտում մարտիրոսված քաջորդիների նվիրված հուշամալի։ Վերջում ծորակոչիների համար ամերգով հանդես եկավ Սերձոր համույթը։ Պարով ու բարձր տրամադրությամբ մեկնեցին հերթական ծորակոչիկները տեր կանգնելու հայոց երկրին իրենց մայրերին ու քույրերին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեք ընդունել է Հայաստանի հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Լևոն Վահրադյանին։ Քննարկվել են համապատասխան ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում էին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Աշխատանքային այցով արցար ժամանած Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Լևոն Վահրադյանին եւ փոխնախարար Գաբրիել Ղազարյանին նույն օրը ընդունել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Юлия Ваняни, репортажа. Հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությունը սպորտի բնագավառում միշտ էլ բարձր մակարդակի վրա է եղել ողջունելով հայաստանյան իր գործընկերներին, ասել է Նարինե Աղաբալյանը, նշելով, որ հենց այդ համագործակցության արդյունքում է, որ արցախցի մարզիկները կարողանում են հանդես գալ աշխարհի տարբեր երկրներում անցկացվող մարզական միջոցառումներին։ Հայաստանի հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Լևոն Վահրադյանը լրագրողների հետ զրույցում կարևորել է արկա համագործակցության խորացումը։ Բացի նպատակը տեսնել, ճանաչել եղած շփումներ եւ համագործակցությունը խորացնել Արցախի հանրապետության հետ։ Մենք արդեն ունենք իրար հետ կապված աշխատանքների փորձ տարբեր հանրապետական ծրագրերի միջոցով եւ ուզում ենք ավելի լայնամասշտաբ մեր բոլոր ծրագրերի մեջ ընդգրկենք Արցախի հանրապետությունը։ Հանդիպմանը քննարկվել են սպորտի զարգացմանն ու մասսայականացմանն ուղղված մի շարք հարցեր, մանրամասնեց Լևոն Վահրադյանը։ Մենք շեշտը դրել ենք մասսայականացման վրա, որպիսի մասսայականությունով մեր առաջին ապահովենք մեր մատաղ սերնդի ֆիզիկական դասիրակություն է եւ նոր արդեն բարձրագույն նվաճումներ ուղղորդենք մասսայական ընդգրկված սպորտաձևերից ուղղորդենք բարձրագույն նվաճումներ, այսինքն տարբեր սպորտաձևեր։ Նախարարները կարևորել են համագործակցության ակտիվացումը հատկապես 2020 թվականին Տոկիոյում կայանալիք Օլիմպիական խաղերին ընթരാճ։ Լևոն Վահրադյանի խոսքով ստեղծվելու են բոլոր պայմանները Օլիմպիական խաղերին հայ մարզիկների արդյունավետ մասնակցությունն ապահովելու ապահովելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հանձնարարել է ստուգել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արցախում կատարած բոլոր աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության խորհրդական խորհրդատու Գառնիկ Իսայակուլյանը։ Երբ հերոստատեսությամբ ցուցադրեցին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախագահի մասին տեսանյութը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը անմիջապես հանրահարական տվեց Արցախում հիմնադրամի կատարած բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ հստակ տեղեկանքներ ներկայացնել, ասել է Իսագուլյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանի նախագահը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարության անդամների այցելություններն ու շփումները Արցախյան գործընկերների հետ եւ ընդգծել միջգերատեսչական համագործակցության արդյունավետության բարձրացման հրատապությունը։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը նշել է, որ իրենց ուշադրության կենտրոնում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքներով պայմանավորված Արցախի բնակիչների իրավունքների պաշտպանության խնդիրը։ Արտակ Զեյնալյանը վստահեցրել է, որ Արցախյան գործընկերների հետ համագործակցության շրջանակներում փորձելու են օժանդակել նաև կադրերի վերապատրաստմանը։ Այնուհետև զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հետ սահմանադրական կարգավորումների, օրենսդրության կատարելագործման, հանրության իրավական քաղաքական գիտակցության բարձրացման նողված ծրագրերի եւ քաղաքացիների իրավական պաշտպանվածության հարցերի շուրջ։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը ընդունել է համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության հովանու ներքո Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում գործող Արշակ եւ Սոֆի Գոլստոն ճեմարանի սաներին եւ մանկավարժներին տնորեն Էդվարդ Դեմիրճյանի գլխավորությամբ Ողջունելով երիտասարդներին Վահրամ Բալայանը ներկայացրել է Արցախի պատմությունը, անդրադարձել հայկական մշակույթին եւ հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին։ Երբ մայր Հայաստանում պետականությունը կորցրել ենք, Արցախում շարունակաբար այդ պետականությունը գոյություն է ունեցել։ Եվ կարծում եմ, հենց դա է հնարավորություն տվել, որպեսզի տարածաշրջանում հայությունը ապրի, պահի իր արժանապատվությունը, ինքնությունը եւ միաժամանակ ստեղծի համաշխարհային արժեքների համահունչ մշակութային եւ քաղաքակրթական արժեքներ, նշել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը։ Վահրամ Բալայանը նաև անդրադարձել է ազգային ժողովի գործունեությանը, կառուցվածքին, խմբակցությունների ներկայացվածությանը, արտաքին կապերին եւ բարեկամական խմբերին, կարևորելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ խորհրդարանական մակարդակով համագործակցությունը։ Ամփոփելով հանդիպումը ազգային ժողովի փոխնախագահը հույս է հայտնել, որ նմանօրինակ այցերն ու հանդիպումները շարունակական կլինեն եւ առաջարկել երիտասարդներին առավել հաճախ այցելել Արցախ, այդպիսով նպաստելով հայրենաճանաչությանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի համաձայն զինված ուժերի առանցքային նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության ապահովումը եւ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության մակարդակի շարունակական բարձրացումը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրության, պաշտպանության համակարգի գերագույն նպատակը մարտունակ ապակաղակականացված հասարակության համակողմանի ներգրավմամբ եւ ժողովրդավարական ու քաղաքացիական վերահսկողության ներքո գտնվող զինված ուժերի ձևավորումն է։ Այսպիսի զինուշ ունենալու համար պահանջվում են զգալի Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունների համեմատ անհամաչափ մեծ միջոցներ, որոնք պետք է զուգակցվեն թափանցիկության բարձր չափորոշիչների, ուժերի եւ միջոցների առավելագույնը արդյունավետ օգտագործման, վատնողների բացառման եւ բանակի նկատմամբ հասարակության լիակատար վստահության հետ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդվարդ Շարմազանովը երեք հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռաֆայել Զինուրովի հետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրին։ Նա վերահաստատել է հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում կարգավորելու հայկական կողմի դիրքորոշումը, ինչը միանշանակ չի ընդունվում Ադրբեջանի կողմից։ Այս համատեքստում Էդուարդ Շարմազանովը մտահոգիչ է համարել վերջին օրերին ռուս որոշ պաշտոնյաների հակահայ հայտարարությունները, որոնք ըստ նրա չեն համապատասխանում հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել եւ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատման հարցում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրական սպառնալիք են։ Նշել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը։ Ռաֆայել Զինդուրովը իր հերթին կարևորել է հայկական կողմի ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով կարգավորմանը։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Խաղաղակետ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով ճիշտ քայլ է Հայաստանի կողմից Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացին մասնակցելը։ Խոսելով հուլիսի 11-ին սպասվող արտգոսնախարարներ Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպման մասին նա նշել է, որ պետք է գնալ հանդիպումների, քանի որ միջազգային հանրությունը հետևում է։ Հանդիպումներից հրաժարվելը ոչ կառուցողական լինել կդիտարկվի։ Լարվածությունը իջեցնելու համար պետք է հանդիպել։ Ադրբեջանը սադրիչ հայտարարություններ է անում։ Միգուցե հանդիպումը Ադրբեջանի այդ քաղաքականությունը փոքր ինչ կթեթևացնի, ասել է նա։ Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումը ըստ քաղաքագետի ճանաչողական է։ Դժվար թե հենց այդ հանդիպմանը վերսկսվեն բանակցությունները։ Պետք է սկսեն այդ հանդիպումները, որ เป զի վերսկսենք բանակցությունները։ Ադրբեջանը հիմա ոչ կառուցողական քաղաքականություն է վարում, գուցե հիմա դրական ֆոնդ ապահովի կարգավորման գործընթացում, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի եւ ադրբեջանցի իր գործընկերոջ Էլմար Մամեդարովի միջև հանդիպումը կայանալու է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ հուլիսի 11-ին Բրյուսելում։ Սա արգոսնախարարի պաշտոնում Զոհրաբ Մնացականյանի նշանակումից հետո Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի արգոսնախարարների առաջին հանդիպումն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում մեկնարկել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը, որի օրակարգային հարցերից է վերջին օրերին ստեղծված իրավիճակի քննարկումը։ Չի բացառվում, որ կքննարկվի նաև Կորյուն Աբեղա Արաքելյանին կարկալույց անելու հարցը։ Հիշեցնենք, որ Մայր Աթորի ձեռագրատան արխիվի եւ թանգարանների տնօրեն Տեր Ասոխիկ Քահանա Կարապետյանը ասել է, որ այդ հարցը քննարկվում է Կարգապական հանձնաժողովի կողմից, շտով կհրապարակվի որոշումը։ Նշենք, որ չնայած ոստիկանները դիվանատան տարածքից դուրս են հանել Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ նախաձեռնության անդամներին, որոնք պահանջում են կաթողիկոսի հրաժարականը, նրանք շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Մայր աթորի տարածքում եւ չեն պատրաստվում հեռանալ։ Հունիսի 17-ին Ստեփանակերտում տեղացած կարկտի ուժեղ քամու եւ սելավների հետևանքով վնասված բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման ծրագիրը շարունակվում է։ Ըստ քաղաքաշինության նախարարությունից ստացած տեղեկությունների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերից 11-ում աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Ծրագրում ընդգրկված է մոտ 50 բնակելի շենք։ Ցանկում ավելացվել են նաև Թումանյան 70, Սարոյան 1, Վաղարշյան 40 եւ 42 բազմաբնակարան շենքերը։ Մասնակի վերանորոգման ծրագրով արդեն ավարտվել են Սասունցի Դավիթ 52 եւ Հեկիմյան 14 բազմաբանական շենքերի եւ Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի մասնաշենքի տանիքների վերականգնման աշխատանքները։ Ավարտման փուլում է Մանուկյան 4 շենքի տանիքի նորոգումը։ Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը ընդունել է Մերձավոր Արևելքում Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչ Կարո Քեբաբչյանի ուղեկցությամբ Արցախ ժամանած Լիբանանցի հայտնի գործարար մի շարք ընկերությունների հիմնադիր եւ սեփականատեր Նիկոլյա Աբու Ֆեյսալին։ Ռազմազրույցում Աբու Ֆեյսալը ցանկություն է հայտնել Արցախում հիմնադրել պատղատու այգիներ։ Ձերբերված պայմանավորվածության համաձայն կառավարությունը օրենքով սահմանված կարգով կաչակցի գործարարին համապատասխան հողամասերի վարձակալության եւ որոշ ենթակառուցվածքներով ապահովելու հարցում։ Նախատեսվում է նաեւ հիմնել վերամշակող ձեռնարկություններ։ Տիգրանակերտում մեկնարկել է պեղունների հերթական փուլը։ Արշավը խմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանի խոսքով հնավայրի 70 հեկտար տարածքի սպեղվել է մոտ 1.8-ից 2 հեկտար հատված շարունակվելու են ամրացված թաղամասի հյուսիսային բարսպապատի շարունակությունը բացելու ուղղությամբ։ Նախատեսել ենք պեղումներ իրականացնել անտիկ դամբարանադաշտում, սակայն այն տեխնիկական հետազոտության կարիք ունի, ասել է Համլետ Պետրոսյանը։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անպամացություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն։